solanca bueno, ba, hemen gaude beste irratsaio batean, eh euki dugu Titi motivazione guztiarekin eta Rosako Solan eta bueno, ser ser dugu gaurkoan Titi. Utsi txoko crispisak. Pues irugarren irratsaio honetan itzingo dugu pizka bat inauteri buruz. jake que orain garaia Euskal Herri osoan eta bueno, mundu osoan e, e, izateko e, inauteriak. Bai, bai. Badago piztuta, bai, bai, bai. Errepikatu, errepikatu, ditu. Dela orain garaia inauteriena, eta, pues hori, Euskal Herri osan eta mundu osoan e, egiten ari dira justuaren, eta erabaki, bueno, erabaki. Ah, baitxaso, susan horro, no, sartu, sartu. Bai. sartzen, beste, o, bueno, oio bat gero azalduko dugu, zergatik ditzen diogun itxaso hori oio. Baina orain itxe dugu, hori, desertaz itxe dugu nirugarren irratxai honetan. Itxe dugu inauteri buruz. Bueno, ba, horretarako etorri dira gure gurera, eh, hemen dago itsaso poniéndose en, en función. Haupa lasne dago sartzen atetik, geratu gara goizeko oza, gaueko sortxitan dira gaueko bederatxeak laurden gutxi, baina, bueno, dana doa ondo, como siempre, vamos, como siempre. Vale, pues, pues egingo ditugu aurkezpenak, ez? Eh? hartu, hartu zuen mikroak, eta bintzat e, eh, pi, piztu, zuek piztu behar duzu, bai, eh, piztu behar bai. bai. hori. eta bueno, e, kaizo, kaizo, bueno, Kaixo Irune, Kaixo Itxiber, Kaixo Alazne, Kaixo Itxaso Hemen daude gurekin Kaixo Itxain dugu ir, irratxa honetan esan dugu moduan inauteri buruz Eta justo orain inbietatu ditugu eh, aurtengo trapagaranen egiten diren inauterietan pues, parte hartu duten pues, pertsona batzuk direnak eh, pues, ona etorri direnak gaur. Direna Galazne, Itxaso, Irun eta Itxiber. Baina hori ja esan dugu igual bostaldiz, así que azteko igual eh, titik dauzka eh, chap bueno, esan nahi eh, gai batzuk eh, azaltzeko, así que titik pues, nahi duzunean. Bai jasan duat moduen lena lehenago. Horein da garaia Euskal Herrian eta mundu osoan... Bueno, eh, lehenengo eta bain, <laughs> barkatu titi. Baina da titi. Eh, que eh, erabaki duzu arrozako solan abestia mm. eh, precisamente irratzaio honetarako... Es que, no te sabes otra canción o izan da aposta? <laughs> Pues egia san, abesti horretaz amaitut pizkoa hasta, hasta los huevos Bueno, hasta los Hasta el, hasta el coño ere ¿eh? Se jodut, jodut askotan eh, Azken bola honetan Baina egia da que Es que viene pal pelo Porque justo ya betonetan, honetan Izan dira karraskolina semen eh, trapa garan Enke gero itxengo buruz Eta haustu dut e, bere karraskoindes aurrera mateko bai, bai, bai. argita garbi ikusten dela hor pues eh abesti hori eta abesti hori hitz egiten duna da hori soberania iburuz hitz egiten du jendea pues kapitalismoari zelan egiten dion zelan egin saio aurre nago hori gusten hori kapitalismoari zelan egiten saio aurre ikusten ikusten da observatzen eh, da kapitalismoa gaur egun egiten duena da pues hori identitatea suntxitu globalizazioa globalizazionea bai, globalizazioa eh jendearen kultura eta jendearen esagutza ere joditu eta elkarren artean pues ez dugula ez garela ez da gu gure, gure gorputza eta gu eser ez garela ez gara ezagutzen eta gure artean eramaten garela oso txart gaude individualizazioaren munduan eta pues uste dut karraskorien da sortu zenean egin dela amar urte justo jendea konturatu zela precisamente horretaz eta eman zuten, eman egin zuten alternativa bat mundu horri. Eta alternativa hori, pues zen, jai sozial bat, eta mundua juntatzen duen jai bat. Eta horregatik, ari naiz jotzen, edo jodun nahin beste alditan, karra, e, eh, bestia. porque arrozako zola bestia, entzuten baldin bada letra, precisamente doa horretas. Doa, de izaki klonikoak bihurtzen, bihurtu nahi digutela, nahi gaituztela enpresa horiek ze bakarrik nahi dute gu konsumitzea, haien produktuak eta mundua joatea pikutara haiek dirua azkenean, eraba, eh, azkenean ikusten dugu basten duten bitartzen. Ikusten ditugun eh se la puta oia... Eh, bai, ikusten ditugun argazkiak inauteri buruz askotan izan izan aldira es, es a ver déjame explicarme eh zuk ikusten dituzu inauteri batzuk eh, pues adibidez trapagarango jai, o sea, inauteri ofizialen argazkiak, y pueden ser las inauteris de Murcia, perfectamente. O sea, ez dago esberdintasunik. Ez dago identidaderik. Hori da. Hori, hori da movida. ¿Cómo lo he resumido yo en, en una frase? Eta zu, hor minutu. Bueno, bueno. Eh, sabemos. <laughs> <laughs> bueno, ba... Eh, ba hori, ba, zenuen eh, pizka bat gehiago eh inauteri e, eh, iburuz baina e, ikuspuntu historiko antropologiko bai da está pisca por encima que luego yo me, me enrollo más que la hostia mira que principios inauteri movida dator antxinetik solsticio iburuz que orain igual os tendría nitas barrit baina precisamente da hori da kunturatzea e, eh, urte batean daudela lau demoraldi direla bi ekinozio eta bi solsticio eta precisamente horren inguruan giratzen dutela inauteriak mundu osoan. Ikusten da zelan e, urrian más o menos de, dela ekinozio, ekinozio otoño ditzen dena, eta ikusten da hortik aurrera pues, munduaren bizitza eta gauza horiek hiltzen direla. Ikusten da zelan arbolak, zelan zuaitzak, zelan andareak hiltzen diren, zelan jendearen ere bizi gogoa pues, itzaltzen den, eta horretaz konturatu zen jendea. Eta precisamente... Eh, ekinozio hori joan, aurrera joan ala ikusten da zelan eh, eguna joaten diren geroz eta txikiago izaten, geroz eta txikiago izaten, eta dena hiltzen. Eta, precisamente, otxaian, da más o menos justo, e, e, el bueno, sostizioa da, da <laughs> abenduan, eta justo hortik aurrera ikusten da zelan, ja eguna hortik aurrera egiten diren gero eta luzeagoak. Eta, precisamente, da, justo gara jori, negua eta otxaia, oza, justo udaberria sartzen denean hori ikusten da zelan eguna joaten diren gerozetan diagoak izaten, eta precisamente e, zelan, pues hori, en plan egunak diren argiagoak, eta e, bizitza etortzen dela berriro mundura. Eta jendea, haintzineko jendea horretaz konturatu zen, eta horregatik sortu ziren e, eh, jaioiek direna jai paganoak eta jai oso zaharrak, eta mundu osoan egiten dira, eta mazo menos elburua, sakonean dagoen gauza da, da bera, da festejatzea amalurra pues berriro etortzen dela e, guri bizia emanez. Eta pues, adibidez, hartzen baldin baditugu adibide batzuk direnak adibidez las maskaradas, direna daudenak orzu beroan, ikusten da zelan daude bi personaje mota, batzuk dira personaje honak eta beste batzuk dira personaje txarra. Eta personaje onak irubikatzen dutena da, precisamente hori gaur egun ere gertatzen dena, maskaradak dituzte pilo bat urte. Ma ikusiko duzu zelan pues hori, naiz eta konparatu bat eta beste, e, sakonean dagoena da bera, pues hori, e, daude bi personaje motak, onak eta txarrak, onak suposatzen da direla sistemakoak, <laughs> e, dantza egiten dutenak eta egiten dituzten mobida horiek, suposatzen da hori dela sistema, pues, alkateak, e, eh, los bien avenidos, eta gero daude beste batzuk direnak personaje txarrak que kasu horretan maskaretan dira buameak, auterak eta pues hoiek. Hoiek dira pues, gizartean dauden apartatuak. Eta maskaretan ikusten da zelan e, apartatu horiek egiten dutena da kritika sozial bat munduari. Eta dago oso guapo ikustera ara, porque ikusten da hori kritikatzen dutela pues, e, munduan dauden arazoak, edo justo hor zuberoan haien herritan e, dauden arazoak, porque ez gogoratu behar da, que maskara dira, azten dira más o menos urtarrian, eta maitzen dira más o menos apirilan, eta joaten dira zuberako herri guztitatik, herri zerri, e, igandero egiten haien antzerkia, haien inauteria. Herri zerri beti iruia betez. Eta, eta hori, ez dakit zer. E, e, Santa Agedarekin dauka jai honek, edo zentsuna daukat bere... E, eh, Santagedako mailuka da hoiek e, lurrari, pues eh, esan eh, diotela ama lurrari ala mama ba, berriro ere esnatu behar dela, baina bai. hor dago como kristautasunarekin como una puta mezcla bueno, kristautasunak beti bezala seguramente arramplaria la movida eta bai. bere ganatuko zuen kristautasunak bere ganatu du guztia baina berez eh, e, santagedaren jatorria esaten dute, kokatzen dute Pirineoetan Pirineo sotan egiten zen eh, ospakizun bat da bueno, bat zen, eta eta hori gaur egun traslatura bakarrik Euskal eta ere ustut Bizkaira, mazkena da. Baina lehen egiten zen e, Pirineo osoetan, eta, eta maso mehoz gara jorretan, porque esaten dena da, precisamente, gortik aurrera, egunak dira gero argiagoak, bizia dator berriro mundura, eta horregatik aintzineko jende hori ateratzen zen kalera, makillarekin, Eh, esatera eh, amalurrari esnatzeko eta urten emateko gizatasunari, emateko pues hori, bizitza, emateko berriro, berriro fruituak eta horietako eta komo bidak. Mobida da, kegero kizatasuna bere ganatu jai hori, orentxero bezala eta gauza guztiak bezala. Baina hori, ezin maz. dago oso erlo sinatua olentxero, e, e, eh, santageda, maskaradak, inauteri guztiak daude hor, daude justo kokatzen dira urteko... Eh, espazio iaia berdinan, que da justo egunak eh, handiago, oza, luzeagoak egiten diren momentua. Da, horregatik da. Ospatzeko... O sea, ikus daiteke nola lengo jendeak zeukan lotura superestua naturarekiko, ze, bueno, bizi zen naturaren gaur, gaur ere bai, baina ez, ez dugu kontutan atzen, ni, no tenemos ni puta idea hori buruz. Orduan hor ikusten da nola e, respetatzen zen natura eta eh, ikusten zen benetan zein importantzia zeukan bai. bizitzarako, ez? Bai, hori hori da. E, eta, mm, bueno, ez dakit zeo zer gehiago daukasun... Bai, Maskara dure movidarekin amaitzeko, hori esoteko hori zeudela bi personaje motak eta hori ikusten da, zelan, e, personaje txar horietako bat deitzen dena pitxu, e, dena kritika soziale, kritika soziale egiten duen etako bat, zelan hiltzen da, eta gero zela berpizten den. Eta hori dela e, eh, moralja edo sim, dauka horren atxan dago simbologia bat esan duena, pues precisamente orain esan duguna. E, simbolizatzen du e, gauza txarren eriotxa eta gauza honen berpizkundea, oza, bizitzaren berpizkundea, porque precisamente gara horretan, ja esan duan moduan, ja azten da berriro, azten dira berriro loreak ateratzen, azten dira karabazinak, azten dira letxugak, azten dira gauza guzti horiek ateratzen, eta hori simbolizatzen du pitzuren eriotza eta pitzuren berpizkundea simbolizatzen du hori. Eta ke hori ez da ba, gertatzen bakarrik maskaraetan, gertatzen da leku askotan. Juan e, Sevillara, Juan Georgiara, Juan edo lekutara, askotan, leku askotan leku gehienetan e, ikusten da zelan pues hori, e, sakonean dagoen mobidan ez eta izan ezberdina aien inauteriak, sakonean dagoen gauza da precisamente hori, gauza txerren eriotxa eh, eta gauza honen berpizkundea. Eta horren inguruan itxe ingo du gorein Zer den karra eskolindaz eta movida horiek, eh, horretarako daude hemen ekarri dugun personaje hauek. Ba... Baina, zer, lehenengo tamén, zer da karra Baina, es, importa ez basa igual jarriko du musika bat, abesti bat, eta sartuko gara ja de lleno en el debate, se daude hemen o e, tipo hauek ikusten como, sabes, las vacas al tren. Orduan, ba, ya eta azteko en el, en, el tema, ba, jarriko dugu bat eta orain gatoz. Ba. hemen histori bat benetan gertatu zena Garaian da mutu ziren bineska zargazterena Batak izena zunpeti eta bestea julita Bata itxusia zen da bestea ezan polita Aba mojan pare, gaur egun asko dare Politearen mila joan da itxusiri gabe Arkinik! El Azkarratza naizta alabaza jaso Pareko mutil guztiei egiten zien eraso Pulitak ez zuen maite bat Zerritarraren martxa Senyoritoa naiz zuen ahal batzen aberatxa Apaizamon janparen ga gaur egun asko dare, politaren bilako handa itxusirik gabe. baditu igurtziak, orain hartuko lituzke lehen atzera utziak. Pepi eskondu zaleta bizitza hona darama, orain txegin berri da zortzigarren arena ama. Apaita mojan pare, gaur egun asko dare, politiaren bila joan da itxusirik gabe. ranchero rantxeroek kantatzen zuten moduan Bakarra behan da botik ezin da bizi munduan Beraz garbi gelditu da kantuak dion bezela Gure estatzen zala rosa igartu egiten dela Aba ez amo jampare, gaur egun asko dare, politiaren bilako handa iltsusiri gabe. Aba jampare, gaur egun asko dare, zuola baldin bat zabiz, kontu izan bat pare. hantxe rantxo handian, hantxe nibitzi nintzan. Rantxera txiki batek, ezik esaten zidan, ezik esaten zidan. Erosiko izut kantzon zinilua, pulita mertzerikua. Gerriti gora sedazkua, gerriti bera larruzkua. Antxe rantxo handian, antxe ni bizi nintzan Rantxera txiki bate, pozik esaten zidan Pozik esaten zidan Rantxero hon bat izateko Zaldi hon bat euki behar da Goizia goiz pasiratzeko Ganadua Bueno, ba, orsegoen, zegoen, ez egin hori titi, mesedez, hor zegoen, eh, la da bestia, la da mojan... ona hemen histori bat, apesak monjan bare. Hori, abesti pizkat... Arratiakoa, joder pizkat. Pizka bat, matista. matista. <laughs> eh, jarri genuena, entzun zena, garrasko zen, pues hauzo guztietan, kaka ematen... Eta zierrek dakien abesti bakarra. Bueno, oye, pues ni, ori, ni es de aquí ba-, bateres. Ya, ya sabe más que yo. Vamos ah, vale. Va, así que tertulia desastre honekin. Eta... Bueno, retarako etorri dira gurera... Gurera, nora? Eh, gurera, gaztetxera. turuta irratira, ez? Bueno, bai, por ejemplo. Desastre honetan parte hartzeko. Desastre, <laughs> desastre irratira. Eh, bueno, pues a ver, Alasne, eh, por hablar. Eh, asiko gara gaiarekin. Kaizo, Alasne. Zelan, zelan, zelan es, azalduko zenio que ser diren karrasko liendasak, pues... Eh, Hawaiko tipo, tipo batik Ba, a ver, eh, bueno, ni azaltzen pizka bat txarra naiz, hori beti nire espresatzeko modua oso txarra da, así que, bueno, ni nire erara azalduko dut. E, ba, hori, azaltzeko zer, de, zer diren karrasko liendaz, e, eh, ba, nik azalduko niok hori, orain, bueno, hemen, orain dela eun urte dorrela, zeuden inauteri modukoak zirela eta horrela, eta, mm, ba, jendea e, kalera ateratzen zen abestera eta horrela, E, arropa zarrekin, batzutan mutilak neskaz e, mozorduta eta neskaz muti, mutilez jantzita. Eta, mm, e, bueno, hori hau ez dakitegia dena dala ez, baina, bueno, e, oilar, oilar, oilar batekin ateratzen zirela oilarrari abesteko eta oilarrak errepresentatzen duena. Ez daukat oso, klaru, oso, oso argi zer den, baina uste dut hori gauza txarrak eta deabruaren moduko representazioa duela eta mm, ba hori udaberriarekin e, gauza onak <laughs> eh Tu me a mí eh. Es que eh, viene su, su pelota ¿no? <laughs> Eta Eta ba bueno ba, En plan como el renacimiento De De las cosas De la pachamama <laughs> Eta ba gutxi gora bera hori Eta bueno gaur egun eh, Ez dakit eh, hori, ze ezberdintasun zeuden pasa, oza, joder. Bai, antxinako bai. hasierako bai, karrasko Bai, hori, e, nik ez dudalako horri buruz asko entzun eta horrela, ni gehien bat, ba, gaur egun gehien bat gaur egun egiten den nari buruz hitz egin dezaket. Baina dakizu nahiko, oza, te has leído el panfleto. Y, ah, ez ez, eh, YouTubeko bideoa. Hori ez da ez ez eh. jakitea, porque daki bastante. Pues orgatik, dino. Orio, que, eta gainera ba, zuei entzun dizuet behin baino gehiagotan, sobre todo titi. Sobre todo bai. titi. <laughs> Siempre titi. Ba, hori, eh, oiarrari buruz itxegiteko, beto itxegiteko, Egon Gonaltzen irati gure artean Egin dituela bi tesi Bi no seke movida un, una... Master bat un Master hori <laughs> Una movida eh. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Igual lehenengo eta bain Baina, bueno, est estamos los estamos Bai, bai, sin más egingo dugu Bako itxan dauka bera porta ziño Hori da Eta, bueno, ba... <clears throat> eh, ba hori... Ni eh, lehenik eta bain hasi baino lehen igual pizka bat e, eh, jendeak kokatza lekuan aber zer den karrasko daz pizka bat eh, zelan sortu zen. Zelan sortu zen eta pizka bat hori. Osa kontzea eta gero ja astea eh, ja esatea urten zer gertatu den eta mugida horiek. Pizka bat gainetik egiten dugu pizka horrela. Vale, ondo. Osa, iman, asalduko duzu pizka bat bi minututan karrasko jatorria zein den, ez? Bueno, va, vale, bye. bye, bai, <laughs> eh, tu tu ba, ba, errepikatuko duena lasnek. Pues... Abai, ah, no me... de esaten Ay, ah, bye, al micro se oye. <laughs> Pero bueno, <laughs> bye. eh... Pues bai, pues bai, titi, pues bai. Bueno, tío, yo qué sé. Pues para colar, quiero bai. decir... Eh, bai, bai, esan, pues esan duena losnek, lehen egiten ziren hemen eh, inauteriak, eta Franco gara ja gerra, gerra, gerra ostean, eta Franco pakitoren e, erruz, pues debekatu ziren, eta ja utzi ziren egiteari. Baina nire ustez, egiten zena zen... Ba nire ustez da etorkinen festa bat. Asi, te lo... Venga. Me acabo de tirar un triple. Baina, esan nahi dut, ba... Hemendik, ona eskualde honetara etorri zen jendea, ba, lan egitera eta hori, ba, ekarri zituzten euren, euren, euren eh, oiturak ere bai, eta bai, bai. hoien artean seguramente eh, izango zen pues Carrascol, ez dakit Carrascolinda osotasunean, pero será luego una, una puta mezcla de movidas. Bai, bai. Porque, ¿Es? Eta, no, ¿cuál era la pregunta? Es que no me acuerdo ya. Pues sin más, bizkat kokatzea, segatik aurten egin dugun Carrascolinda es nondik atera den movida hori. Ah, vale, pues hori, eh, debekatu siren, sirenes, ba, duela ez da amaika urte, a babi, a sortzi urte, Bueno, ez dakit, zen bat urte <laughs> eh, Hasi zen Gaztetxeko jendea eh, Jendeak eh, Berreskurapen Prozesu batean eh, Biejo zaharrekin Elkarrizketak egiten Hor Youtubeen daude elkarrizketak oso, oso guapo Por cierto Eta ba hori Eta eh, e, oroitzen zen sirenak e, e, festari buruz, pues, hartzen datuak emendikara, eta hicieron como un popurria y medio itura, medio berreskurapen, medio gauza berriak, eta da gaur egungo gaur egungo inauteria. Eta esango dugu, eta zer egiten da garazko lindasetan, itxaso. Zer egiten da? A ver, <laughs> profundicemos un poco la pregunta. <laughs> zelan aurrera ateratzen dira e, eh, garrasko hori ez? Osa, zer gertatzen dugu, egunean zer gertatzen da? En plan, eltzen da eguna, garrasko hori eguna, pu, zer gertatzen da? Más o menos hasi eratik, amaiera arte. Un resumen. Un resumen. Bueno, ni aurten ikusi dudana, gutxi gora bera, izan da, bueno, hausos hauso, joaten, bueno, trapagarango hausoetatik joaten garela, ba, musikariak, bertsolariak, eh, Bueno, aurten oilarra eta oilarra, no, que me liago un poquito, eta, <laughs> bueno, eta auzo eta, bueno, y toda la gente que se quiera unir con nosotros, vaya. Eta, bueno, e, ba, auzoetan, ba, dantzak egiten dira, e, eh, karrasko dantzak, e, musika tokatzen da, Bueno, euskera pitsi patxa, bueno, más o menos. <laughs> Eh... <laughs> Guztiok bezala baina hori da trapagaran euskera. <laughs> Eso es. Eh, Bertxo batzuk egiten dira, eh, pixka bat ba, pues, jendeako katzeko, en ese momento ba, aurten adibidez, eh, bertxoak eh, lotura izan dute, ba, gu egin dugun teatroarekin, ez? Antzerkia, eh, aurtengo antzerkia uste dut eh, no tiene nada que ver beste urtengoekin entonces había que explicar un poco. Hori da, hori da, <laughs> Eta bueno, y la cuestión es pasarlo bien, ¿no? Eh... Azten gara lehenengo zabaian, ¿es? Gero joaten gara auso-sauso. Abesten ditugu, es, lehenengo abesten dira, jotzen dira abesti batzuk dantzatzen dira. Eta gero Eta jan eta dan. Jan eta dan, hori da. Oso importantea. Dago, <laughs> Baskaria eta gero Baskaria egin eta gero, zer egiten da, gero jarraitzen da dantzatzen, Eh? Bai. Bai, bueno, bai, dantza berberak egiten ditugu. E, e, e, baina hor e, trapagarango herrian. Horain auzoak ja goizez eta trapagaranen egiten da, ba, falta dena. Eta, bueno, oso egiten dugu e, antzerkiarekin. Eta, ba, hori, no? E, Itxegiten duzu antzerki hori, más o menos aurten sartu, esaten duzu aurten aurten sartu dela porque orain arte egonda oiar bat eh, animali animalia den oiar bat da aurten sartu da eh, oiarra baina pertsonajea. Hori eh, zergatik izan da hori igual haitxe bere galdu basaldu pizka gainetik zergatik aurten sartu diren movida horiek, porque gu adibidez ez dakigu. Beno, ideia asko egon dira eh, Hori, e, tema honen inguruan, e, gai honen inguruan, eta askok ba esaten zuten, ba, zer? Ah, que no se me escuchaba. <laughs> ben hori, gai honen inguruan, ba, ideia asko egon direla, eta azken finean, ba, bueno, e, pentsatzen zen edo ikusten zen, ba, hori, oiarra e, kaiola bante, batean egoteak, ba hori, e, maltrato animala zela, <laughs> eta orduan, ba, pentsatu dugu, ba, Geu, errepresanta bagenuen, <laughs> hori, oia, oio, ai, que nerviosa estoi. <laughs> Oia eta oioak, ba, eh, hori, e, historia, o ikusiko zela, eta gainera, ba, ez genuela animali bat sufritzen egoten Y Ikusti. es que estoy improvisando. Vaya, o sea, esto tú le dut el nerviosismo, porque esto es una radio de mierda, ¿sabes? Hori guiada. O sea, ikusten <laughs> denean el puto yo en el minuto cero ya la peña va a decir, esto es una puta locura. O sea, seguramente... A mi conversación no llegue. Seguramente... No, pues el duco dirá, pero ya van a estar acostumbrados de la liada. <laughs> Yo te digo. pero ¿qué es esta puta mierda? Estamos minuto uno. Yo lo quito. Bueno, Eh, ori, eh, Cosas del directo. Lehen esan duena lasne. Esto estaba improvisado, tío. O sea, esto estaba todo preparado. Lehen, lehen, lehen, lehen. Esan duena lasnek, hausuetatik eh, joaten zela jendea, oiar batekin eh, ere egiten zen lehen trapagan, baina hori, Ba, bueno, berez, oiarra bizi da de puta madre. Bai, bai, hori hori argi dago, bai. E, bere... bere... <laughs> bere zelaian, baina hori... egun horretan, bazken finean, ka, e, eh, kaiunan ba, bai. egotea, ba, Eta musikarekin, soinuarekin, azkenean animaria estresatuko da. Bai, gainera galdetzen bazenuen zeu kanpotik, ba... Hori, ze, ze pentsatzen duzu karrezko liendaz e, eh, ziburuz? Eta esaten zizuten, ah, hori zer da, e, lo del maltrato animal? <laughs> Eta orduan, basken <laughs> finean... <laughs> Ai... Eta jo, azken finan ba ez dugu hori pentsatzea nahi, e, naiz eta oiarra oso ondo bizitzea. Bueno, yo creo que aquí puede haber mucho debate, o sea... Bai, bai, hor, sí, esan dut, ideia asko egon direla gai honen inguruan, eta denok ez dutela berdina pentsatzen, baina hori. Bueno, eta aurten esan duzun bezala, ba, oiar... Eh, lumadun oiar batetik, Pues se ha pasado a Ollarra, pero de, dos, de dos patas. Y, peludo, más peludo que. Veste animal batetara pasada. En este caso a un animal humano. ¿Es? Eta horrekin batera. Eh, ba, da ere bai. Eh, gauza berriak sartzeko, ¿es? Y. Eh, pues animalia kenduta, behar zen eh, animalia simbolizatzen zuen zeozer, eta antra un, un tipo haciendo de gallo, eta horrekin batera, sartu dira oiarrak, oioak, quere decir, ere bai, gallinoak. Bai, eta horrela ere lortu egin dena, izan da jende gehiago involukratzea, porque hori garrasko nina zen <clears throat> asambladaren barruan ikusten zen beti segola eh, jende, jende mota berdina eta naizena zen, pues hori, eh, jai hori herriaren adenez, pues, herri da pasatu eta pues hori, involucratu jende gehiago. Así que hor barruan eh pues hori, eh erabaki zen pues hori, egitea Aimarrek esan duena oilarra, oilar fisiko bat jarri eta gero oioak eta horrekin lortu da pues en plan torri dela jende jende eh, berri jende berria. Bai, adin gustietakoak eta hori Zue, zuen artean eh zuek ze zenbat urte dara mazue eh, Dara matxa zue e, eh, e, eh, karaskalindazetan. Nik lehenengo urtea izan da. Eta aikeria. Nirea ez, ah, eh? nirea ez. Ah, bueno, eh? Nirea ez, es, esan behar du, nirea ez. Nirea irugarrena uste dut. Vale, vale, pero que he dicho que ella quería llegar a un sitio, ¿no? <laughs> Y yo había llegado a la primera. Esa no hay Vale, me la juego un poco porque es Nekien. <laughs> Pero bueno, he dicho, bueno, pues me la juego un poco. Orduan, irune, zelan ikusi dituzu zure lehenengo igual entzuta zen euken ja, porque bai, bai, imagino bai. que... Lagunak pues... egon dira eta oso ondo. Eta urte honetan, ba joan naiz e, Ah, eta parte hartu dut antzerkian eta dantza egiten eta hori. Eta mm, ba oso ondo egon da eta esperientzia ezin hobea. Eh, jendea bildu egiten da eta familia bat bezala gara. Osea, ez dakit, giro oso ona egoten da karrasko lehen zin, eta ez dakit. <laughs> eguna, eguna eldu baino lehen dira da lan handia, baina egunan bertan festa da, dago, dago guapos. Bai, bai. Osea, jende guzti, guztiarekin dantzatzen duzu, eta hitz egiten duzu, edaten eta jaten, ez auzo guztietan ipintzen dute zeo zer jateko edo edateko, eta musikariak jo egiten dute, osea, jende guztia dantza eginez, eta txikiekin pues, parte hartzen duzu berekin jolasten eta dantza egiten. Oso ondo. Eta ere da, ez dakindola esan, festa bat erlazionatzeko beste modu batez, no? Hau ya, eh, ya bai. empiezan las, bai, bai, las, las eh. variaciones. lehen esan da, bizkat, sea, a ver, karrasko indaz berez, antolatzen da, biltzen, zela antolatzen da, biltzen da, eh, jende, jendea biltzen da, joan den dena, pues, organizatxera karrasko biltzen da, eh, astero, justo karrasko indaz adibidez aurten izan da, hoitza jaren amazazpian, pues, hasi zen jendea eh, elkartzen, más o menos, iru hilabete lehenago. Eta joan da biltzen astero, eta hor erabaki ira, gauza guztiak da jai bat autogestionatua, hori horiek dira karasko inda zen helburu nagusiak, bueno, eske orain gara itxegiten egiten bizka bat hemen gauden guztiok justo egon gara e, ba, e, bilera hoietan eta parte hartu dugu Antolakuntzan. Antolakuntzan. Karasko inda zen Antolakuntzan, ese dato igual faltaba. Baina e, egon direnak itxegiten egiten orain dira oioak eta bueno, egin dute oio oioaz egin dute oioez egin dute, baina parte ere parte hartu egin dute Antolakuntzan. <clears throat> Eta hori azaltzea, pues de que da jaibat autogestionatua, Eta bizkat pilareak direla horiek, ez? En plan, como autogestiñoa, autogestionea, euskera eta bultzatzea, pues hori, erlazionatzeko beste bat porque gaur egun, pues en plan, ez dago inorako erlazion jendearen artean, eta pues karrasko indaz egiten duena da, pues esan dutena, eh, esan duena irune, pues en plan, bildu, eta mm. eh, egitea familia, familia bat, no? Hori da, artean, jendearen artean, eta gauz, jende guztien artean. Ez, alasne? Bai, hori, eh, <clears throat> azkenean beste festa batzuetan eh, adinez edo talde edo horrela banatuta daude, kada uno zurroio eta horrela, eta bakarroskilien da zek azkenean bultzatzen duena da denak elkarrekin egotea eta ez, eta ez hori taldekaen montonzitos eta horrela. Eta gainera, eh, askotan igual joaten gara de fiesta eta o joaten gara lekuetara non dagoen jendea da gure adinekoa. Ya no es que estés en grupito, sino que igual zaude kontzertu batetan eta dagoen jende guztia da zure adinekoa, más o menos. Bai, bai. Eta gainera gaude en eh, grupitos. Bai. Baina horretan daude nagusiak, zaharrak, gazteak y de, todo tipo y condición de personajes. Gu, gu haien artean. Bueno, baina nik uste dut, e, bueno, e, aurten ikusi dudana y nik dut entzun nada por el estilo, baina eh, festa hau tamén se le diferencia a otras eh, por el buen rollo que hai e, beste festa batxuetan ikusten duzun rollitoa batxutan es o hostias edo relako gauza, mal rollito entre taldeas, hemena nik e, pertsonalki ez dut ikusi horrelako zerbait no se, sé, que opináis? Bai. Ba- <laughs> es que no se debe de respirar en plan, con amigos bai. sí, marca tu laguna, hey, eh, son nice. Son nice. Eh, ba bai, ba bai, ez dakit zergatik. Bueno, a ver, izango dira faktore asko, eh, egun ez da, da jende, ba hori, jende ezberdina eh, eh, Bueno, pues dilo tú, colega. Pues ni, ni ustedes ikusten da argita garbi, eh, en plan antolakuntzan eh, impulsatzen diren baloreak ez dira bateren nire ustez, hombre, machistaren, machismaren kutsua beti dago, sabes? Porque, bueno, no es naiz hartuko hor, porque bai gara machista, no se que, baina uste dut, dela eh, jartzen eh, eh, fokoa en movidas feministas, eta nire ustez horregatik, entre otras cosas, pues, peleak eta movida horiek daude superligatuak alkola, eh, a, los tíos hai que van ahí de gallos no se que, a zumbarse, precisamente carrasco indas estan horrelako movidarik ez bada guztu dela, porque como se organizan, nire ustez. Nei seta alkola egotea. Nei eta alkola egotea. <laughs> eh, egon, egon. Eta bueno, igual pa pasatuko gara eh, asaltzera aurten egon den aldaketa hori ja esan dugula, e, berriro esango dugu, <laughs> pertsonaiak sortu direla, e, eh, jarra eta olloak eta igual ondo legoke asaltzea eh, azaltzea, ze, ze representazione mota den hori, zer lortu nahi zen horrekin, edo... O, ya no sé qué estoy diciendo. Vai, vai, bai. <laughs> pues, Lord, nahi izan dena da, e, eh, binkulatu nahi izan da, bi gauza, alde batetik, e, munduan dauden zapalkuntza mota guztiei e, pues, e, aurpegia jartzea, eta e, bereziki pues, emakumei egiten den eh, zaparketa, precisamente, que igual itxein bar zuen emakume bat, baina bueno. Ja <laughs> que te va. Bien vale. Y chequen esa que torre la verga. <laughs> eso. O sea, ha quedado poco más O sea, eh, la burbilcheco, eh, egin eh, dira bi pertsona imota, bat zen oilarra, porque beti gonda oilarra, bai. orduan, eh, tipo bat, un subnormal del pueblo ha hecho de, de gallo, eta gero gonda, de gonda beste parte bat, sirela e, bueno, danak ziren emakumeak, aposta, bai. eta ziren oioak, eta zuek izan zarete oioak, ez? Zelan bai, bai. ikusti, ikusi duzue prozesu hori, zelan joan da, zelan pentsatu da, o sea, zelan heldu da a, ese, a, esa a final que ha sido el teatro, zelan izan da, Antzerkia sortzearen <laughs> prozesua. Oso zaila. <laughs> Venga. ben, a ver. A ver, a ver. A ver. egon behar zen. <laughs> a ver, tío, ni ustedes, ni ustedes. Se le dan el duda al proceso retara, pues ni puta idea. Pa, gara, llega tu gara. Llega tu gara ver, bai. <laughs> lo bai, habéis pasado? Así eran, ba, hori, eh, argi zegoen hori oiarra bat egin, egon behar zela. Así eran bi jarri, bueno, jarri genituen, baina, bueno, azken finean, oiarra bat da, ba, egon behar zen. Eta gero, ba, mugimendu, mugimendu, barkatu, feministera eramateko edo e, bueno, e, politika pizkat, bueno, dagoen politika zapaltzeko pizkat edo reivindikatzeko ba, oioak e, sartu nahi izan ditugu. Hor ikusi da, nola oiarra egun osoan zehar oioak zapaltzen zegoela, e, haien gaitasunak zalantzan jartzen, eta... <laughs> eta, e, politikaren inguruan, ba, ba, zelan egiten den dena, oso txarto egiten dela. Eta e, hori, e, oi jarrari, e, bueno, modu batean edo bestean, ba e, mosorroa kentzen ez dakit nola esan, aurpegi mosorroa edo. Bai, bueno, igual, e, lehenengo eta bina saldu behar da, ez que ez dakitea saldu dugun, e, eh, oi jarra berez, e, eh, oi jarraaren simbolismoa zela, ba, gauza hon eta txarren, bueno, hor daude teoria bai. pilo bat, eta teoria batzuek esaten zuten, ba, oliarra gauza honen e, simboloa zela, goizean eta gero gauean gauza txarren simbolo txat, edo erio txaren simbolo txat, jotzen zela, orduan oliarra hiltzeak, pues, eh, eh, como se decía, eh, ahuyentar los malos espíritus, edo gauza, txar, gauza txarrak handeltzen zituela, eta hori dago inauteri askotan, ez? Bai. Hiltzea bai. cualquier cosa. Eta, es, hiltzea para... de brutxarrak, hiltzea gauza txarrak, dago oso lotuta, e, munduaren bizitzaren berpizkundarekin. Eta karrasko daz ki egiten zela e, Espainiaren egoaldean, pues hor ikusten zen, ke hor egiten zenean, eta jende hori etorri zenean Euskal Herrira. Eta ekarri zutenean ere jai hori, pues ekarri zituzten aien tradizioak, zirela, karasko lindaz, datorrela de, bueno, zelduen de, de gar, karnesto lendaz, porque da garai bat, non utxi behar duzu jateari aragia. Eta hor sartu zuten oiarra, oiarra da beltza, segatik da dagola kolotuta gauza txarrekin, eta oiar beltzorrek e, simbolizatzen duena da deabrua. Goiz ez uste dutela txarra, ez? Goiz, goiz ez, suposatzen da, traizinoan dela ona, eta gero eh, arratsalde suposatzen da dela gauza txarrak, eta simbolizatzen duena da, precisamente hori. Pues, zia hortik aurrera, azten da, uda berria, eta azten dira gauza ona Orduan, e, pues eh, naizen e, oiarra gauza txarren isla zenez, ba, jarri zaio ez, ba, e, adjetibo oie guztiak, ba, machismoaren... E, e, adjetiboa edo sistemaren adjetiboa edo ba, hegemonia txar guztien adjetiboa eta en antagonia a ese hegemonia txunga ba hor zeuden e, Sí, hegemonía, ¿qué pasa? Eh, hor zeuden oioak. Oioak simbolizatzen zuten zen ba, zapalduak. Bai. Emakumeak kasu baina ere... Baina ere kolektibo reprimituak, ez? Bueno, Baina... Baina... Zergatik, zergatik... Eh, bueno, zergatik parte hartu duzu eh, karaz Asi, la suelto pa todas. Beno, ba... Nire kasuan behintzat, ez dakit besten kasuan, baina nire kasuan, ba, sortzen den giroa izugarri gustuko dut, ez dago horrelako festarik urtean zehar, eta nire ustez merezidu izugarri... Eh, parte hartzeak eta, bueno, hori, joatea eta parte hartzeak. Eta beste aldetik e, planifikazio, bueno, antolakuntzan basaude eta naiz eta desastre bat izan, e, de, bueno, asteetan zehar edo asambladetan zehar ikusten duzu nola e, aurrera joaten den e, antolakuntza eta gero, e, e, Cuando ves el resultado, cuando ves el resultado, ba, bueno, ikusten duzu nola eh, eh, herri erri, erri guztia elkarrekin doago. Eh, adin guztietako jende alkarrekin, ondo pasatzen edaten, jafarre egiten, eh, handiak txikiekin, bueno, igiro hori ikusten duzu eh, jendea hori eh, posik dagoela eta ba, asko merezi du hori egiteak eta horretan parte hartzeak. <laughs> Zegatik parte hartu zu ordenen karraskondez? Pues nik uste dut eh, jendea biltzeko modu bat dela eta gainera ba... Ez que ez dakit oso ondo nola saldu. Eh, gaur egun pasatzen diren gauzak beste modu batera ikusteko eh, modu desberdin bat dela. Ze gaur egun ez da modu honetaz azaltzen eta gauzak argi edukitzeko eta gaur egun gauza txarrak pasatzen ari dira eta konpontzeko ba, beste modu batzuk daudela e, ikusteko. Orduan, ba, pizka bat azalduko dut ant, e, gaur osea, urte honetan egon den antzerkia, hau azaltzeko izan da, eta ba, denak elkarrekin gauzak lortu alditugula. Hori izan da, osea, itxegitera izara, egin den antzerkiari buruz, eh, ez dugu lasaldu, baina eginda bueno ya san dugu joa collarra goravera antzerkia egin dugula eta gauza izan da auzo bakoitzean esketz eh, modukoak egin direla auzoko erbindikazioneak basaltzen edo et, ez hori horta sari bai. zara ez e, ni adibidez ikusi noen eh, aldaketa bat egoten dela antzerkian E, oilarra goizez ona da eta promesak egiten ditu eta arratsaldez ba, gaiztoa bihurtzen hasten da. Eta... Ez beti, beti txarra da, baina Be, goizez ez, baina, da goizez, e, da como zukara kulta. Hori da, hori da, txarra da, baina ez da ikusten. Gero, txarra bihurtzen, txarra bihurtzen azten denean, ikusen, ikusen nuen e, neska txiki bat egiten ziola hilarrari. Malo, malo! <laughs> ba, ulertu egin zuen, oza, oso txikia zen eta hori ulertu egin zuen, ba beste modu bat eh, txikiei azaltzeko da eta hau ulertzeko eta gero handiak direnean, ba hori kontuan hartzeko. Ah, ba, eh, a ala peina, no? Zuitxaso zaratik ere parte hartu duzu aurten, karrazkoen da antoratzen. Bueno, ba, ni beste urte batzuetan ikus dudut, pero como desde fuera, es? Eh, eta, bueno, pues me llamó la atención bastante. Eh, eh, laguna dauzkat no, o sea, kan participau, eta oso ondo hitz egin didate eh, festa oniburuz. buruz. Eta nire ustez, e, uste dut, e, que es una festa mm, que no está demasiado considerada, e, agian ez da zabaldu lo suficiente e, hasta herrian, eh? nik uste dut, o sea, falta bai. gente. E, eta nik ez dutu lertzen zergatik, es? O sea, si se pararían un minuto a verlo bien, repetirían. Ba, nik uste dut, o Bueno, a ver. <laughs> Es aquí. Que tampoco es para adorar, que <laughs> A ver, son, pero egin al bi gausa, pues goiz egunean sea, <laughs> Carlos Golinda se tal eta gauez pues betiko festa, ¿no? Bai, bai bueno, bai. baina ni participatu egin dut, o sea, no porque falte gente, es dut esaten hori, baina nik uste dut eh pues asko gustatu zaidala y yo creo que es algo que se debería de dar a conocer, nire ustez, eta agian, pues eso, me ha ayudado a motivarme edo, ez dakit, nola saldu. Baina aparte, aparte, o sea, aparte hartu eh, egunean bertan, joaten, edo, eh, astero bilera huetara etortzen, eta tolatzen, eta que si nervios pa arriba, que si donde está esto, que si falta lo otro, hori zergatik etorri zara zu ona, a eso. Uf, galdera <laughs> una. A ver, zer, pues, pues, o sea, ni, ja, kanpotik, eh, gustatu bazait, pues, por qué no meterme a ello, no? O sea, eh, laguntza gehiago, o sea, esku gehiago, o sea, esku bi bat baino gehiago egiten du, ez? I, igual puedo aportar ideas que antes no había, edo relako zerbait, ir innovando un poco, eh, ez dakit, o sea, no sé, caras nuevas, ideas nuevas, gauza horiek. Nik uste nuen, pues, que tenía que participar. <laughs> Qué guapo. Bai, dago guapo. <laughs> eh, Qué bonito. Ya. Eh, zelan banatu dira, más o menos lanak, gure artean, porque, vale, gaude gutxi, baina zenbat, alas neu, hau da zuretzako. Zenbat, zelan banatu dira lanak. Kaizo, kaixo alas ne, arrazalde hon. <laughs> Entzuten egoen, entzuten egoen. Zelan banatu dira lanak, Eta, bueno, aparte ere, iratuko dut zuere, zegatik parte hartu zuere e, eh, aurten antolakuntzan, eta aparte, gero hori, zelan banatzen dira lana? Bueno, a ber, ba, ni aurten parte hartu egin dut, hori, e, hau nire irugarren urtea izan da karraskorien da zera joaten, eta, ba, mm, e, eh, gaztetzen eta horrelako metotu... salud. libertad. Salud, salud, salud bueno, ala <laughs> se. Eh, ya eh, haría Juan Said. ¿Qué Ayer ah. estaba. <laughs> Eta, ba, bueno, aurten bai parte hartu egin dut gehiago eh antolakuntzan eta hori, baina pasen urteetan ere hori trakto, bueno, eh, traktore batean joten dira musikariak eta ba, horren montaketan eta horrela Eta, bueno, aurten, eri, esan ze, komentatu zen, karrizko eskolindazi buruz, e, buelta bat eman behar zitzaioela, eta hori. Bueno, ni ez naiz asko egon, hori, e, azkenean jabai, baina hasieratik ez, ez naiz egon. Orduan ez dakit e, nola izan den prozesu guztia. Baina hori, e, oza, ez dut esan nahi, ni e, aurten joan nahi zela, en de por kostumbre, e, eh, pasan urte eta koagatik, baina hori, gustatzen zaidanez, ba jarraitu ba, zara. Ba, jarraitu nahi zuaten, eta e, a, nire bizitza, al, bueno, nire denboran aldudan modu, moduan, joder, meka bueno. Eblan, de que en mi tiempo libre, con las horas que tengo, <laughs> con las horas que tengo y así, yo si puedo ayudar, ayudo, ya está. Eta zen la dira, un poco gustu ah, artean. Ba... Ez es que, ba, hori, ba, bakoitzak alduen moduan eta hori, ba, bere aportazioa egiten du, batzuk, ba, e, jendeari zabaltzen, beste batzuk ba gauzak e, e, organizatzen, beste batzuk ba behar diren gauzak begiratzen eta e, zer behar den eta ea zer ez. E, ba musikariak beste aldez e, antolatu dira. Daude como subtaldes, no? Musikariak, e, sukaldariak, Bai, aurte zehatu da, bueno, aurte, ni beste... Antxe, antxe esleak, bai. gero... Aurten egon dira... Un poco de todo... es que da jai bat eh, involucratzen dela eh, jende pillo, eta hori dago, dago so guapo, porque gaur egun munduan esan dugun, eski bako da su puto pedo, ikustea <clears throat> jai bat, non parte hartzen duen, beste jende dago, nire ustez dago so guapo. Eta adibidez, pues, parte hartzen du urtubi, porque hemen gauian Durañonan dago dago familia bat e, pues bizi dena be, ez, atatzen duesnea hortik eta okela, eta pues simaz, que ahi ikusten digute haien traktorea, así que traktore horrekin joaten gara e, musikariekin, así que alde batetik badaukagu e, bere, bere er, ekarpena. Gero, bestatetik daukagu hau zoen ekarpena dela, pues hori janaria gutxi, janaria eman, no seke, tal cual, gero ere aparte daukagu eh, gaztetxak egiten duen aportazioa, ere daukagu aldaik eh, egin duen aportazioa aurten egiten mozorroak, e, eh, mosorroak bertan e, adibidez dauden aur, aur batzuk ere partu hartu dute e, gurekin e, izaten oioak, izan dira oso ikusten da... Zela, eta tallerrak, dantza tallerrak... Eta tailerrak, jendea eta hori janaria, sukaldari taldea. Ba, eta ja, jendea implikatzen dela. Osea, bai. taldea, osea, ikusten da, dela jai bat, e, inbolokatzen duela jende, jende pillo, eta hori egia esan dago, osea, egia esan antolakuntzan da batzutan da oso estresantea. Eta gainera dago, jendea dagoenean ere gauza askotan, pues da batzutan da estresantea. Baina gero ikustea egun horretan zelan jendea koordinatzen den eta zelan jendea e, aurrera atretzen duen egun hori, eta gainera en plan posik, como que dago egia esan dago de puta madre. Hombre, azkenean, azkenean zen... E, ba, irunik, esan, duen esan duena lehen e, jai hau ez da egiten osea egiten da subentziori gabe administrazioak ez dauka ez du eskua sartzen, udaletxeak ez du parte hartzen ni no ni falta que hace eta azkenean jendeak egiten du jendea, o sea, al, eh? al antzerkiaren moraleja edo hori zen, ez? Jendea elkartzen bada eta irunek esan duena eta elkartzen bada eta antolatzen bada ba edo zer gauza egiteko gai dela. porque mundua <laughs> guk mugitzen dugu. Herria. Para empezar. Y para terminar. Orduan horrelako jai batean ikusten da, es Nola egin dezakegun te jai bat, jai egun bat, e, gauza guztiekin, ba, gure kabuz eta bakarrik pues, antolakuntzaz, que es bastante potrosa la kuncha y ya, o sea, sale bien, o sea, te quiero decir, ¿no? la antolakuntza errez bat, eta ikusten da hor, pues joder, que udala, udala sistema edo berdin ditu, ez dela beharrezkoa gauzako aurrera teratzeko, bakarrik beharrezkoa dela jendea eta, sobre todo, eta eh, goa, jendea gogoak, bai. goa. baizke bakarrik behar dena da hori, queda precisamente falta dena, baina soilik behar da hori, gogoak. Eta, Eh, ez dakit, pues adibidez, beste galdera bat, pizkat, eh, aurten zein izan da zuen esperientzarik, osea gauzarik onena, dekarazko indaz eta gauzarik txarrena. Porque gauza txarrak ere Baina antolakuntzaren no. guruan edo erresu... Un, un, un repaso, un repaso total. Asi eratik. Asi eratik. Eh, irune, gauzarik onena eta gauzarik txarrena. Este... Una ronda, ronda relampago. Eh, a ver, ni oso ondo pasatu dut eta giroa eta hori oso nahi zan da, gauza ezke ez ditut gauzatxarrak ikusi, osea, <laughs> no es por ser pelota, baina bueno, eh, No es porque la es que yo, eh? atera... <laughs> A ver, e, agian, e, gauza, gauza txarrena izan da, e, guk adibidez, e, mozorraz enkargatu gara, eta buf, izan da, un puto, una puta tortura de chinos, eh? <laughs> Ah, vale. E, ze josi egin ditugu artilea. hori egia da, hori egia Bai, bueno, no vamos a decir de chinos porque es un poco racista, vaya. <laughs> vaya, un poquito. Bueno, sin mala intención. Vaya, vaya... Bai, joder, egon zarete hor. Hosten, hosten... cada seis, seis, seis putos pelos de lana, de eh, seis <laughs> Bai, bai. Kistongo lana, bai, bai. Baina, bueno, gero berezi duz, egon gara oso, oso gustora, eh, jende guztiarekin eta hori eh, berriz esaten dut. Osea, giroa familia bat bezala da eta ez, ez da beste letkoetan bezala. Ze, jende guztiarekin egoten zara, handia, handiak, txikiak, eh, zure adinekoak eta ez, ez da gauza bera... Como cuando vas a una fiesta eta zure adinekoekin er, errelazionatzen zara e, gauza oso desber, gauza oso desberdina da. Bueno, next. Ba, plagio pizka bat egingo dio tiruneri, imaginatzen dut itxaso eta lasneri berdina gertatuko zaiela. Nire ustez, hasiko naiz txarre, txarrenetik, ba, ez dut txarrik ikusi, nire ustez, txarrena izan da hori, e, e, antxer, antxerkian eh, mikroak behar ditugula, punto. Osea, be, besterik ez. Eta gero honena, ba, ba festa honetaz e, disfrutatu alizatea, sortu den giroa eta, bueno, azken finean, herri guzti alkarrekin ikustea eta disfrutatzen eta, eta posik ikustea. Osea, hori zugarria da. Eh, eh, ikustea neiz eta oso saia izan hau antolatzea eta eta pizkat estresantea dela gero hori ikusten duzu e, joe erresult, er, er, emaitza hori eta izugarri unku, ah, unkitzen zaitu nire ustez, eh? baina hori Yala. me toka <laughs> A ver, bueno. <laughs> a ver, a ver, gausarik txarrena bada, pues, hombre, eh Nik uste dut naiz eta oso antolatuta izan gauzak, ba, gero a la hora de la verdad, beti hai algún inconveniente do Siempre pasa algo, es? O sea, eta ese momento de estrés que te causa y dices, pues, ¿qué hago, eh? No, no sé, te quedas en blanco nola baita esan da, ba, pizka bat ez un poco, pues eso. Si, sí, ba, horrela, horrelako gauza bat, oza, sea, nire txarrena da hori baina, oza, sea, Carrasco pasatzen da eta leku guztietan, o sea, cualquier cosa que organices te va a pasar eso. O sea, eso es el momento txarrena niretzat. Eta gero, bueno, nena, pues, pues es que egun guztia, es, o sea, no hay algo que me haya destacado más, es igual en el momento que matamos al gallo hori izan zen un poco ikusi <laughs> baduzu eba hori lextasis hori <laughs> antzerkia asko gustatu o sea asko gustatu sai porque es el momento en el que lo das todo, o sea, niretzat, eh? Bueno, eta gero dantzak eta hori ere bai, baina, bueno, Ah, eta beste gauza txarrena izan da, monton de ropa ikusi bai duzue, eh, pues... <laughs> ha sido un momento que ha estado abajo, si te toca charto pasatzen da, baina bueno, merece la pena, o sea que <laughs> os lo recomiendo. <laughs> bueno, va, ba, ni pizka bat enkontra egongo nahi hitza zurekin eta bueno, ni ni pertsonalki hitze egingo dut eta ba niretzat txarrena, eh, antzerkiarena antzerkiarena izan zen, baina niri hori lotza ematen didalako. Baina beste partetik, e, bueno, dana ondo atera zen, pizka bat hori edena eh, azken momentuan pizka bat kolokan zeudela gauza batzuk, <laughs> baina Baina, bueno, pizka bat, e, hori, eguneran, e, bueno, e, da eguneran nekatuta <laughs> eltzen zara pizka bat aurreko eguneko eta, oza, au, joder, eguneko gauze gatik, baina eguna hori jendea motivatuta ikusten duzun ez eta hori, ba, ere energiak ematen dizkizu jarraitzeko eta eta hori. Baina azkenean hori nekatuta bukatzen duzu. Eta ah. ja. Aimar, zu, Zure yeah. gauzarik honen eta gauzarik txarrena? Pues ne... ne... Koinzidituko dut igual... Eitxaso eta... Eta... Lasterekin... <laughs> eh, baina igual esango nuke kontrakoa, ez? Eh, gauzarik honena dira, direla... Ba hori, antzerkia eta cuando, cuando te quedas vendido. Hori da, igual gauzarik onena. A ber, hori, ikusten duzu a, eh, jende ateratzen dela eta e, elkartasuna, baina en eh, momentuan de que dices, que hago ahora? Baina esan nahi dut, esan nahi dudana da, que no dejas hablar, <laughs> esan nahi dudana da, e, azkenean, gu gaudenean, e, sofan botata, edo lonja hartuta, edo etxean, babeti ikusten ditugu beste pertsona batzuk egiten gauzak eta e, gustatzen zaizu, zaigu imaginatzea gu gauza horiek egiten, baina beti gaude imaginatzen eta ez egiten. Eta batzuetan, olako gauzetan, egiten ditu gauzak, que jamás hubiéramos pensau, que, que yo hubiera hecho de puto gallo eh, todo puto día, edo antzerki bat egiten, edo egongo nintzela dantzatzen, edo ez dakiz gauza egiten edo beste gauza batzuetan igual gaztetxarekin soinu montaketa bat egiten, que no tengo ni puta idea, baina egin dut. Eta egon naiz momentu hoietan de decir, fuah, etorri da musika talde bat, jarri barrio soinua, no tengo ni puta idea, y estoy vendido, no, lo siguiente. Edo, kaso honetan, eh, egin behar dugu <laughs> e, antzerkia e, ugarten, por ejemplo, eta todo el guión, pues no me acuerdo nada. ¿Sabes? Orduan, eh, bueno, baina egiten duzu eta horrek bebai empoderatzen zaitu zu, Eta hartzen duzu indarra y dices, ¿qué cojones? Pues si egin dut, ¿no? Si tampoco era para tanto. O sea, eh, o sea, eh, Aprendes a salir del paso. Eta egiten dituzu gauza batzuk, ez, ez zenituela, espero egin zenit, Txitzaz, kezuz, kezuz. Zinezketak, kezuzetak, kezuzetak. Zinezketak, Orduan, nire txatu hori dago guapo. Bai. El, el apuro, ese que lo pasas mal en el momento, baina gero, que dices, hostia, eh, ikusten duzu, miras atrás, en plan, abuelo zelo boieta, y te dices, pues si yo he hecho zancos, <laughs> eh, egin eh, dugu egin dugu ez daki ser, pues egin ditut milla gauza. ¿Qué dices? Que ha sido que ha salido adelante. Eta, y... da, hori da, atera da. Pues potrosamente, como una chapuza, como, este, como el irrachayo este, que dices que yo iba a hacer un irrachayo. Pues bye, eta venga gaude, ¿no? No, a ver, que sí, que eso está claro, que al final el salir de tu zona de confort y así, que eso también es otra parte buena, ¿sabes? Que... que al final te hace creértelo a ti mismo, pero... Eta, eta hori, ba, olako jaiak, eh, eta antolakuntzan egotea, eta olako que egitea, ba ona da pertsonalki eta egizarteari begira. Y no respondió la pregunta, pero bueno, que os den por el culo. Bueno, una da también, <laughs> el que, aunque tengas un guión, edo horrelako servait, es que lo hagas como te salga en el momento espontáneo, natural, como la vida misma, o sea, <laughs> horrela, horrela da, eta hori guapo dago, es, o sea, guían eh, la televisión, edo, beste, o sea, al igual, o sea, concreto que hau egiten ari duguna, ez un poco espontaneo, no? Osea, <laughs> bai. sin guion, a lo loco, eta hori, es lo que te hace, no sé, Et, no sé. Eta ere bai dago guapo ikustea, eh, kanpotik nola, igual pertsona bat, esagutzen eh, duzun, eh, ya me estoy tirando el moco aquí todo, pero bueno, eh, en plan, eh, ikusten duzun pertsona bat, esartzen eh, sartzen dela, antolakuntzan, igual, en plan, pues, que tímido, o en plan, que dices, joder, yo no sé hacer esto, yo no sé qué. Eta ikusten duzu que lo tiras al vacío, edo se tira al vacío, pues no sé por qué ve nada del, del destino. Eta gero ikusten duzu jai hori jai horren ondoren edo gauza horren ondoren eta ikusten duzu pertsona hori aldatu dela, que de repente la ves, ¿no? Que dices, hostia, pues eh, pertsona hori ahora es diferente, porque ahora ve que puede hacer eso y más cosas, ¿no? Eta nago hitz egiten Suway Burús y, de, y demás peña, ¿no? Qué, qué, qué, bonito está quedando tú. Ya, qué sentimental, Aymar. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha, pasado? ah, claro, que te matamos y renaciste bien, ¿sabes? Claro, ustez, hombre, gauz atxarrak bai, euki tu colindas porque, bai, adibidez, lantxerkiaren más eman masaio vuelta más Eh, esa, esen entzuten enchuten. ondo. Esen entzuten. Baina karaskolindas, Bueno yo que estoy de ere esaten Bye, Bye bai. lindas da Jaibat, joder, que laguntzen du, nire ustez, bueno, nire lagundu dit pilo bat, porque ni uste dut joan desde el principio, 2000 eta maika. Joan nintzela eta jo, gara joietan, oza, sea, bua, eske izan zen, oza, sea, kon kareta, eske ezin nuen ezer sea, joan behar nintzen, bueno, neukan beldurra gauza guzti, gaur egun igual ere, baina ez dakit. Joaten ara, iku, nire lenguziniak esan zidan, hori dela bi urte bat uste dut. Zene, joder, zelan aldatu, aldatu zaren, eta uste dut izan dela, ez bakarrik arrazkoen da, zinok gaztetxeak, gauza horiek laguntzen du jendea empoderatzen. Porque, zer gartatzen da enkarrazkoen da, jendea azten dela antxatzen, eta hori ez duela importa beste e, iritzia, porque eskizela zu da. Osa, dago esa bat soziala, hor azten zara libreki e, hitz egiten, dantzatzen, no seke, tal cual. Eta hor jendean nire ustez empoderatzen da, eta balio saio pilo bat. Eta nire ustez esfortzua e, antolakuntzan pena merezidu, porque ustud jendeari laguntzen diola, pilo bat bere bai. komplejoak eta bere mierdak alde bat dira usten. Ez bakarrik behin joaten. askotan joan eta gero, eta ez bakarrik enkarrezko edaz, egiten gauza gehiago hori ikusten da, zelan, pues jendea pizkanaka pizkanaka joaten diren eh, komplejoak eh, kentzen. Ez dakit eh, ba, danchan adibidez. Danchan. Uh, que yo que soy un puto tronco, bai. pues... <laughs> Eh, Amen el humano, yo también. Goaz, <laughs> goaz carrascolindas en... Goaz eh, carrascolindas Eta, pues no desentonamos, porque hay más troncos. Bai. Eta, eh, yo, por ejemplo. lo loco, ¿no? Vamos a... Eta, jendeak, hartzen ditu ardurak, gaur egungo mierda honetan, que uste dugu guztiak egiten dugu la todo está mal, todo está mal, jendeak hartzen ditu ardurak, eta ikusten du, zelan, Pues obviamente gaiden egiteko hori ondo porque es una persona normal eta ikusten du zelan, pues que no es ninguna ningún imbécil ni ningún nada. Bueno, o lo que consideras ondo, no, o sea, ah, ni guste dut. O sea, bai egiten da, pero lo haces a tu manera y eso ya está bien, ¿no? O sea, aportar sin gaiden. Que igual beste L.Q. batzuetan ya te están juzgando y a tal ya ya no lo haces solo por el miedo que que te digan, que te que te señalen Eta, también pues es pues lo que hemos dicho, familiar, a tu manera, lo loco y vamos allá, ¿no? es que lo que hagas al final está bien porque estás aportando algo bueno. Ay, joder, que siempre me pasa lo mismo. <laughs> está bueno, que es anduena, es que es da que, te la suda todo a ti. Es que también se la sudan a los demás y no te juzgan, ¿sabes? Y eso. Hombre, es que anda... eh, nautegiak dauka ere eh, ori como de trasfondo, ¿no? Y yautería en como e como un momento de lo bueno que eta hori eh itxegiten zen eh, de las iñauteris como el momento antes de la cuaresma de de de no comer carne de ser un buen cristiano no sé qué orduan siren haibachu como de despiporre total antes de que venga los tiempos de de duros orduan siren siren dauka kutsu hori de de pues de locura, de locura eta hori, pues te pones la máscara y ya eres lo que quieras ser. O te la quitas y sigues queriendo ser lo que quieras ser y punto, ¿no? Bai. Hori, hori da. Hori da Carrasco Lindas, bai. Jendea empoderatzen duen eguna. Es que es que es así, tío, está clarísimo. Gomendatzen dugu emendik, turuta irratitik jendea joatera Carrasco era eta ikustera eta sentitzera, oza, esploratzera haien sentxasinoak zeintzuk diren ara joaten, eta ikustea, eta analizatzea. Eta ikusiko du flipatuko du, porque gustatuko zaio, eta liberatuko da, denborarekin. Ez bakarrik enkarrasko lindaz, baina egun hori Lagun laguntzen. Eh, ni, ni eran bai neukala Sartu nintzenean gaztetxera, baina ikuala como reticencias, ¿no? Porque yo iba de tío duro en plan, orduan zen como el super mega folklore, eta se tenen, joder, esa puta mierda de, ¿sabes? De folclorismo, sodor, danchan, no sé qué, qué puta mierda. Eta gero, ¿quién lo iba a decir? ¿Sabes? Eh, or danchan, eta bauri, entre tronco y tronco, pues el árbol no te deja ver el bosque. <laughs> <laughs> Jo, baina ezken ikustu dut Ezke galdu da Galtzen ari gara guztia Osa, la puta kanzion nire jartzen dara le Isaki kloniko, zizke iaia gara Osa, galdu dugu e, Dantzatzeko gaitasuna e, eh, Espresiñoak esateko gaitasuna Itxegiteko gaitasuna Gure Gure gorputza hitz egiteko, gai, eh, gure gorputza ezagutzeko gaitasuna. Ez que ez gara, jo por lo menos hablando desde mi, oza, ez es que ba, jendea da gai begiratzeko e, eta begiratzeko begietara eta analizatzera zer den behera tal cual, eske ez da gai. Da, dauka kristongo komplejua gainean. Ni por lo menos. Eta, sin más, pues, que da gizartearen mierda hori. Eta karrasko daz, pues, hori ikusten da zelan, dantxak, e, eh, besarkada, no seke, tal cual, movida sozial horiek laguntzen dutela jendeari. Porque gero pasatzen amaitzen da karaskolindaz eta heltzen da eta ja joan barsara al puto trabajo, non zapaltzen zaituzten, gero familiara, hor dauden arazoekin, gero jo que no se cual, no se cual. Eta vuelta zapalkuntzaren mundura. Baina da lagun batek esan zuen, zuen moduaz, karaskolindaz da ir, irla bat, egun urtean zehar e, dagoen urte, justo, pues, irunen urte ditu, baldin baditu urtea, pues, justo egun, da egun bat, irla bat dena, baina behar dena da erreka bat. Osea, behar da, karaskoin izatea, irunta irurogeta bost egun. Eta hori da dagoen erronka. Ez bakarrik egun bat. Egun guztia. Ere, esan duguna dantzaren inguruan, ere aplikatu editike adibidez Euskararekin, ez? Bai. Osea, eh, adibidez... E, normalean bilerak eta gozari guztiak egin izan dira euskeraz jaia berez berreskuratu zen naiz eta e, gauza batzuk gazteleraz egin berez e, bueno, atoratu zuten pertsonek eta e, euskaraz egin zuten eta euskara berpisteko ideia horrekin baina ikuste, ikusten dudan e, alde e, ikusten dudan alde guapoa da ba ez dela imposizione bat Osa, zen nahi dut, gauza, da naturaltasunez, ba, hemen gauden moduan naturaltasunez, ba, egun horretan, e, eh, dantxa egiten duzun moduan, como te sale, más o menos, eta inork ez, du zutaz barregingo, ez du esaitu zu juzgatuko, pues, eh, libreago sentitzen zara, euskaraz egiteko, sin incomplejos, y que hablas mal, como estamos haciendo ahora, <laughs> pues bueno, pues eta sin más, o sea, tampoco, ¿no? no No, hori... Ez dago ino araik diga No has puesto el puto verbo eh, que te den por... El ergativo Eta bestela, eta baldin ager, Noiz bait agertzen baldin bada Fusilatuko dugu, ose eh? <laughs> No hay más, no hay más Ez barregin, benetan ba. Ez baina, hori nire ustez gertatzen da, ez? Bai, bai, bai no? Hori da trapa gran euskalkia Eta gustuko ez baldin badu A tomar por culo No vas a estar en un sitio más a gusto que donde puedas ser tú mismo, ya vale. estás y más. No. Beste egu ulertzen bagaituzte, baia badago. <laughs> Egiten dugu Irati, etorri den modu, no, no, berreskuatuko dugu berriro, oioaren. Bueno, eh, hemen daukagu, eh, sartu berri da... Eh, Eh, bai, bueno, denboraz ya nos estamos esplayando oas en esta segunda grabación <laughs> hogeita maika minutu, pero bueno, sin más. Baina, aprovecha tu codugu, hemen daukagula una estudianta eh, en la teoría de lo que es los gallos en fiestas populares. Bai, egin du bi master, edo ez bat. Tesi bat. Tesi bat. Tesi bat, master, tesi, master. Lan bat eta master bat. Altua Gómez, ¿eres? <laughs> Se bat. Aymar? esan? Uh, oh yeah, motherfucker. Eh, bueno, kaixo irati, ¿Arracha León? ¿Gabón? ¿Gabón? edo egunon casi? Bueno, eh, Serda da carrasco Serda... Serda... da, Serda... da, Zer da Karaskolinda zen importantzia? Edo, oza, Karaskolinda zen barkatu, oiarraren importantzia. Oiarraren importantzia, bat tradizio mantentzia izan da, oiarraren importantzia. Ez nahi dut, hemen eukidugu, eh, ez da bai da, oiarra da ona, oiarra da txarra, de que me estás hablando, goitxan da ona, goitxan da txarra, y no nos hemos enterado ta, muy bien, de que iba el percal, orduan, tu que has estudiado esa movida, hagin, ba, un, resumen. Badago teoria zinda, bat. Zinda simbolismoa. Badago teoria, bueno, badago teoria pilo bat, a teoria batek esaten du... Bueno, bat, teoria batek esaten du dela eh, kontrako... Eh, bueno, de aburraren kontrako remedioa dela, edo alako zerbait, eta badago beste teoria bat guk bere ganatu duguna, izan dela... Eh, a, a, eh, a, guberdiko amabiak arte. Eh, zela, o sea, zu kurruku entzuten baldin bat, bueno, kurruku entzuten baldin bat zenuen... Eh, ba, gauza bat zela eta ratzaldean beste gauza bat. Batean ona zela, da esan, esan nahi zuela zu biziko zinela, eta sorte honak ikosun nuela, eta beste bat zela, txarra izango zela, eta orduan e, kukurruku entuten bat zenuen zinela. Asi del tiron. Asi del tiron, ikete mori, asi eso. <laughs> Y esas cosas. <laughs> orduan, ba... Bueno, ba, ez dakit... Eh, Zer da karaskolizazen hande alde ona eta txarra, zuretzat? Aurten, aurten. Alde hona, e, eh, jende pilo bat ezagutu dugula elkar, eta jende pilo bat elkartu dela gauzak egiteko, eta egon dela hemen jende oso anitza. Eta txarra, ez dela entzu antzerkia, eta nire furgoa dagoela etxana ah, puta mierda. <laughs> Bai, e, bai, garbitu beharko dugu, noiz bait. Elkarrekin, elkarrekin garbituko dugu. <laughs> Ausolanean y todo eso. Porque carreca. todos juntos podemos contra lo que queramos. Ha sido un desfase. Y contra el barro todo. también. Y la pintura y eso. Vale, ba, ez dakit zeo zer gehiago zen baduzuen, hau amaitzen ari baden, e, zuk zeo zer gehiago zen nahi duzun a este puto desfase e, que hemos hecho. <laughs> Eh, ez oso ondo dago eta Ornik etxera jonei dut. Vale. Vale, ba. Bueno, ni amaitzeko, os animo a todos a que os animéis a venir a Carrascoliendas. Os importante... Eta parte hartxera. Eso es. Aunque sea desde fuera, lo que queráis, pero ya os iréis animando. <laughs> os tineis al suelo, vamos a hacer un montón de ropa gurekin. No, un montón de ropa no, que... Y que se abajo, por favor. Gracias. <laughs> Bueno, ba, honekin, amaituko dugu... Eh, Titi galdu dugu bidetik Bueno, berri eh. da, da, igual, ha muerto, no pasa nada Seguimos adelante Bueno, ba, honekin amaituko dugu Eta ez dakit Ez dakit zeo zertaz Enteratu zareten Ze hau izan da gallinero gutxa Y hemos desfasado bastante, baina bueno eh, Bastante, bastante Pero bueno Hemos intentado no ofender a colectivo cultural Si alguien se ha sentido ofendido Ha sido sin querer ¿Por bueno. no, no tiene chispa. Bueno, Bauri, eh, va ba, maituko dugu honekin, eta badakizue irratzaioa entzuteko... Eh, Se enrolla más, chavales y chavalas, www.basetxegaztetxea.org eta nahi baduzu email bat e, bidali... Titi me está clavando sus huesos Info arroba basetxegaztetxea.org Así que sin más ni más a jugar a pala. Agur, agur. agur.